خب الفصل الاول الادله الشرعیه فصل اول ادله شرعی قبل از که وارد ادله بشه دلیل رو تعریف میکنه انواع ادله رو توضیح میده که فردا به اذن الله الله از اولین دلیل که قرآن باشه بحث شروع خواهد شد در ادله الدلیل فی اللغت دلیل در لغت به معنای المرشد و الهادی یعنی راهنمایی کننده هدایت کننده الى آه، اي شيء حسيا او معنويا به هر چیزی که باشه حالا چه حسی باشه اون راهنمایی چه معنوی باشه خیر او شر چه به خیر باشد چه به شری اون راهنمایی کردن چه به خیری باشد چه به شری چه به حسی باشه چه به معنوی وفي وفي اصطلاح الأصوليين ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه الى مطلوب خبری و در اصطلاح اصولیین دلیل چه است آنچه که ممکن باشد رسیدن با صحیح نگاه کردن و بررسی کردن در آن به مطلوبی خبری دقت داشته باشید دلیل در اصطلاح اصولیین آن هست که ممکن باشد با درست نگاه کردن در آن رسیدن به یک مطلوب خبری به آن چیزی که ما در طلبش هستیم فیهی بله به ما برمیگرده آنچه که ممکن باشد رسیدن با درست نگاه کردن در آن یعنی در آن دلیل در آن دلیل به مطلوب خبری مثل حدوث العالم مانند حادث بودن عالم به نظری فی احوال العالم من تغیر و تقلب و فنا با نظر کردن در حالات عالم حالاتش همچون تغییر و تبدیل و از بین رفتن ها با این حالت انسان متوجه میشه که عالم پس چه هست حادثه و وجوب الصلات و واجب بودن نماز به نظری فی دلالت النصوص شرعیتی علیه با نگاه کردن در دلالت نصهای شرعی بر این چیز بر وجوب که قوله تعالی مانند قول الله متعال یکی از اون نصوص این قول الله متعال و اقیم الصلاة نباز را بپای دارید فإنه يمكن التوصل بالنظر في أحواله من كونه أمرا مثلا إلى مطلوب خبري وهو التصديق بأن هذا الأمر يفيد الوجوبة میگه ممکن هست رسیدن با نگاه کردن در حالاتش که یک امر هست اقیم الصلاه چه هست مثلا این یه مثالیه میگه با نگاه کردن به این انسان به یک مطلوب خبری میرسه اون مطلوب خبری چیه؟ و هو تصدیق به ان هذا الامر یفید الوجوب تصدیق کردن به این چیز که امر دستور وجوب را میرساند دلالت بر واجب بودن میکنه دلالت بر چی میکنه؟ و اقیمو الصلاة اقیمو امره أقيم چه هست؟ امر هست لأنه امر بإقامة الصلاة زير امر بإقامة نماز هست والامر بإقامتها يفيد وجوبها وأمر بإقامة آن وجوب را ساند فكل من العالم وأقيم الصلاة پس هر یکی از عالم و اقیم الصلاة هو الدلیل عند العلماء این یک دلیل هست نزد علما چون انسان رو ارشاد کرد به یک مطلوب چی؟ خبری و دلیل شرعی و دلیل شرعی کل ما یستفاد منه حکم شرعی عملی میگه دلیل شرعی هر آنچه که برداشت شود از آن استفاده شود از آن حکمی شرعی عملی سواء به طریق القطع حالا چه قطعی باشد یعنی علم العلم یقین یعنی علم و یقین ام به طریق زن یا به طریق زن باشه ای غلبت زن یعنی غالب زن غالب گمان لذا کان دلیل نوعین لذا دلیل پس بر دو نوع میشه دلیل بر چند نو میشه دو نوع قطعی و دلاله اگر بدلش از نائن بگیریم قطعی دلاله و ذنی دلاله جان هر آنچه که برداشت میشه از اون حکم شرعی عملی بله پس یا قطعی و دلالت هست یا ظنی و دلاله نه ببین ما دو تا قطعی و زنی داریم یکی رو میگن زنی و ثبوت قطعی و ثبوت یکی رو میگن در بحث دلالت ببین مثلا قرآن قرآن همش قطعی و ثبوته ولی ما بعضی آیات رو داریم زنی و دلاله هستن یعنی برداشتای دیگه هم میشه ازشون کرد اینجا بحث دلالت بحث ثبوت نیست ذهن تو روی متواتر و غیر متواتر نداره اینجا بحث روی دلالته یعنی ما این تقسیم بندی ها از زوایای مختلفه این اون تقسیم بندی از زاویه ثبوته این تقسیم بندی از زاویه از اعتبار دلالت. خب والادله نوعان ادله هم بر دو نوعان أدلة متفق عليها بين الجمهور أدليك متفق هست بين جمهور علماء وهي الكتاب والسنة والإجماع والقياس كعبارة زين چارتا كتاب قرآن حديث إجماع وقياس وأدلة مختلف فيها وأدليك اختلاف هست درانها وأشهرها سبعة مشهورترين اونها که درشون اختلاف هست هفت تا هستن هی الاستحسان استحسان مصلحت مرسله استصلاح استصحاب عرف مذهب صحابی و شرع من قبلنا و سد ذرایع این هفته که همه تمام اینا رو در قسمت ادله بحث خواهد کرد استاد والادله المتفق عليها واجبه الاتباع ادله متفق عليها هستند واجبه الاتباع هستند يعني اتباع از اونا واجبه ولكنها مرتبة في درجة الاستدلال بها لكن رتبه رتبه هستن در درجه استدلال الكتاب ابتدا قرآن ثم السنة سپس حديث ثم الإجماع سپس إجماع ثم القياس سپس قياس ودليل وجوب اتباعها قوله تعالى ودليل واجب بودن اتباع از این ادله قول الله متعال هست یا ایها الذین آمنوا اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم فان تنازعتم فی شيء فردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر ذلك خير واحسن تأويدا خب میگه ای کسانی که ایمان آورده اید اطاعت کنید الله را پس قرآن اومد او ابتدا و اطیع الرسول سنت اومد سفس و اولی الامر منکم و اجماع اومد بعدش فان تنازعتم فی شیء اگر نزاع کردید در مسئله ای فردوه الى الله و ان کنتم تؤمنون بالله والیوم الاخر برش گردانید اختلافتون را به الله و رسول ببینید اگر منهج اسلامی امروز این منهج باشه اختلافات خیلی کمتر میشن بدون اختلاف که نمیشه چون برداشتها متفاوتن ولی واقعا کمتر میشن اصلا این به عنوان یک منهج در میان مسلمانان تو بحث ها و مناظرهشون تو مسلمان امروزی رو میگم که سواد کم شده نمونده شما میبینید طرف بحث میکنه هر چقدر بهش میگه آقا دلیل قرآنی بیار حالا ببینید تا اختلاف پیش نیومده مشکلی نیست ولی بعد از اینکه تنازع پیش اومد قرآن چی میگه فردوه الى الله و الرسول اونو برگردونید به به الله و به رسول الله چی گفته رسول چی گفته ان کنتم تؤمنون بالله والیوم الاخر اگر مؤمن به الله و به قیامت هستید ذالک خیر و احسن تأویلا بهتر است خب اینجا خودش باز میکنه این آیه رو میگه فالامر به اطاعت الله و رسول امر به اتباع القرآن و سنه امر به اطاعت الله و رسول همان امر به اتباع قرآن و سنت است والامر به اتباع اولي الامر المسلمین في مجال العلم والشرف امر باتباع ما اتفق عليه المجتهدون من الاحكام وامر امر باتباع به از اول الامر مسلمانان در مجال علم و شر همون امر کردن باتباع اتباع کردن از اون چیزی است که مجتهدین برش اتفاق دارند والامر برد الوقائع المتنازع فيها الى الله والرسول امر باتباع القياس حيث لا نص ولا اجماع و امر کردن به برگرداندن وقایعی که روی اونا تنازع وجود داره برگرداندنشون به الله و رسول همون امر به اتباع از قیاس هست چون میگه این نزاع جایی پیش میاد که نص و اجماعی وجود نداره لذا برگردید پس به چی؟ به قیاس این توضیحی است که آورده است و دلیل ترتیبها فی الاستدلال ما رواه البغوی و ابن عبدالبری و غیرهما و دلیل ترتیب ببینید گاهی موقع واقعا با توجه این که ما عرب نیستیم و کتاب هم قبلا تدریس نکردیم میبینید اللحاظ اعرابی اشتباهاتی پیش میاد مخصوصا در اسمها یا در یا بعضی از کلمات میشه دو اعراب بشون داد دیگه اینا قطعا برای یک غیر عربی که سالیان دراز پشت کتاب ننشسته پیش اومدشون چی هست؟ قطعیه ودليل ترتيبها في الاستدلال ما رواه البغوي وابن عبد البر وغيرهما ودليل ترتيب إن ادله یعنی يعني قرآن سنة أنشك بغوي وابن عبد البر وغير زين دوتار رواية كردان عن ان معاذ ابن جبل ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعثه الى اليمن قال از معاذ جبل روایت است که پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم زمانی که او را به یمن فرستاد قال بهش گفت کیف تقضی اذا ارضا لك قضاء زمانی که بر تو قضایی پیش اومد مسئله پیش اومد قال اقضی به کتاب الله گفت قضاوت میکنم به کتاب الله قال فإن لم تجد في كتاب الله اگر اون مسئله رو در کتاب الله نیافتی قال فبسنة رسول الله گفت با سنة رسول الله قال فإن لم تجد في سنة رسول الله اگر آن رو در سنة رسول الله نیافتی قال اجتهد رأيي ولا آلو گفت با رایم با قياس نه رأي بن آه، هوا و هوسا با رأي چرا به آه، احناف میگن اهل رای نه اینکه اهل هواس بودن خدای نکرده چون از قیاس زیاد چه گرفتن کار گرفتن گفت با رعیم یعنی با قیاس ولا اعلو و کوتاهی نمیکنم در اجتهاد این سوالی که پیش میاد جوابشو میدم با اجتهاد قال فضرب رسول الله صلی الله علیه وسلم على صدره البته گرچه روی سند این حدیث بحث هاست ولی مستمسک خوبی است پیامبر خدا صلی الله علیه وسلم به اش زد و قال الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله لما یرضا رسول الله یا لما یرضی رسول الله سپاس اللهی را که موفق گردانید رسول رسول الله را به آنچه که راضی می کند رسول الله را یا لما یرضا رسول الله یا به آنچه که رسول الله راضی می شود میشه اینا هر دو تا اعراب رو داد حالا ببینیم که احادیث چه اعرابش اگر لما یرضی رسول الله یعنی به آن چه که رسول الله رو راضی میکنه لما یرضا رسول الله یعنی به آن چه که رسول الله راضی میشه مجردش بگیریم معنیش این میشه که موفق کرد رسول خدا را به آن چه که رسول الله راضی میشه یعنی مجردش بگیریم یعنی ارضا ولی اگر باب افعالش بگیریم اون موقع آه؟ هر دوتا میشه میشه در بیاد مشکلی پیش نمیاد خب بریم جلوتر آره رو سندش بحث هست گفتم و من رواه البغوی و ایزن میمون ابن مهران قال و آنچه که روایت کرده از بغوی همچنین از میمون ابن مهران قال کان ابو بکر اذا وارد علیه الخصوم ابو بکر صدیق زمانی که خصوم نزدش می اومدن طرف درگیر نظر في کتاب الله کتاب الله رو نگاه کرد فین وجد فیه ما يقضي بينهم قضا به اگر میافت دلیلی رو که قضاوت میکرد بینشون به وسیله اون قضاوت میکرد و ان لم يكن في الكتاب وعلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الامر سنة قضا بها و در اون رابطه از رسول الله صلی الله علیه وسلم از سنتی خبر داشت با اون قضاوت میکرد فان اعیاه اگر خستش میکرد یعنی نمییافت این کارو میکرد ولی دلیلی در سنت یافت فین اعیاه ان یجد فی سنت رسول الله اگر اون مسئله از گشتن خسته میشد یافت در سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم مسئله رو جوابش رو جمع رؤوس الناس و خیارهم فاستشارهم سران صحابه و بهترین را جمع کرد و با آنها مشوره میکرد فین اجمع رأیهم على امر قضا به اگر رأشون بر یک نظریه جمع میشد یعنی اجماعی پیش می اومد با اون اجماع قضاوت میکرد و كذلك كان يفعل عمر و عمر هم همین کار رو انجام میداد و اقرهما بقیه الصحابه على هذا و بقیه صحابه هم اقرارشون کردن بر این مسئله و ایراد نمی گرفتن فکان اجماعا پس این یک اجماع است خب حالا اگر روایت واقعا ضعیف باشه ولی شیبه عملی خلفا این بوده که اگر در کتاب خدا میافتن سپس سنت اگر نمیافتن اون موقع با سران صحابه چکار میکردن؟ می نشستن و مسئله رو حل میکردن یعنی بله والأدلة أيضا إما نقلية أو أقلية أدلة باعتبار يا نقلي حسن يا أقلي فالأدلة النقلية أدلة نقلية هي الكتاب والسنة والإجماع والأرف وشر من قبلنا ومنثب الصحابي قرآن سنت اجماع أرف شرع من قبلنا و الصحابي إنا جزء ادله نقلی حسن والأقلية اما ادله أقلي هي القياس والمصالح المرسله والاستحسان والاستصحاب وصد الذرائع عبارة از قياس مصلحت مرسله استحسان استصحاب و صد ذریعه وكل من الدليل النقلي والعقلي مفتقر إلى الآخر و از ادله عقلي ونقلي محتاج هم ديگران نيازمند بهم ديگران فإن الاجتهاد لا يقبل لا يقبل بدون الاعتماد على الدليل النقلي میگه اجتهاد پذیرفته نمی بدون اعتماد کردن بر یک دلیل نقلی لأن العقل المحض لا دخل له في تشريع الأحكام زیرا عقل خالص و عقل محض دخالتی در تشریع احکام نداره والاستدلال بالأدلة النقلية يحتاج الى نظر و تأمل و تعمق و استدلال کردن به ادله نقلی نیاز به نظر و و تعمق داره وهذه الأدلة إما أن تكون أصلا مستقلا بنفسه في التشريع لا يحتاج عند إثبات الحكم به إلى شيء آخر وهو القرآن والسنة والإجماع وما يتعلق بها كالاستحسان والعرف ومذهب الصحابي مجيئين ادله لقد داشته باشید يا يك اصل مستقل هستن خودشون در قانون گذاری در تشریع منظور قوانین شرعی رو میگن آه. میگه این ادله یا اصل مستقلی هستن به تنهایی در تشریع نیازی, به اسب... نیازی نیست هنگام اثبات حکم به چیزی دیگه خودشون فی به تنهایی دلیلن که عبارت از قرآن و سنت و اجماع و آنچه که متعلق به قرآن و سنت و اجماع هستند مانند استحسان و عرف و مذهب صحابی و اما انها لیست اصلا مستقلا به نفسه یا یک اصل و دلیل مستقلی به تنهایی خودشون نیستند و هو القیاس كهم قياس فإنه يحتاج في إثبات الحكم به إلى أصل وارد في الكتاب أو السنة أو الإجماع قياس نیازمند هست در اثبات حكم به كه در كتاب و اجماع وارد شده كما يحتاج الى معرفة إلة حكم الاصل المقيس عليه همان ترك نياز هست بشناخت إلة حكم اصل كه مقيس عليه هست اصل همون مقیس علیه هست ولی نیاز هست برای شناخت علتش اما اما احتیاج الاجماع الى مستند فهو عند تکوینه و انعقاده میگه اما نیاز بودن اجماع به یک دلیل دیگر به یک مستند دیگر فقط زمانی است که بسته میشه فقط اون زمانی است که اجماع بسته میشه لا عند الاستدلال به نه زمانی که ما بیایم از اجماع استدلال کنیم مثلا اگر گفتیم آقا این چیز ثابت است با اجماع دیگه نمیگیم دلیل اجماع چیه اجماع که رخ داد از اینجا به بعد دیگه نیازی به دلیل ولی زمانی که افراد میخوان اجماع رو اجماع کنن اونجا دیگه نیاز به دلیله خب شما که این نظر رو میدی دلیل چیه بله ولی بعد از اینکه اجماع دیگه رخ داد بعد از اون ما گفتیم آقا این با اجماع ثابته دیگه نمیگیم آقا دلیل چیه خود اجماع دیگه فیزاتی میگیم چیه دلیل. ولی به شرطی که اجماع ثابت شده باشه چون الان در کتب فقهی خیلی از اجماع ها نقل شده که در واقع نقل این اجماع خودش صحیح نیست شما موقعی که میرین میگردین میبینی همچنین اجماعی رخ نداده میبینید اختلافاتی وجود داشته بله آقا این در, در بحث اجماع نمیشه اجماع قبلی رو شکست آخر بحث رو میخونیم دوباره مگه میشه اجماع رو اومد دوباره بله ببینید ما نباید برعکس بفهمیم مسئله رو اول قرآن سپس سنت اینا در رتبه هستن وگرنه سنت میاد قرآنش کار میکنه و در بحث تعارض اون موقع اولویت اینجوری میشه در بحث رتبه و تعارض وگرنه اینی که احکاماتی در قرآن اومده باشند یا نه چندین حالت داره که اینا رو جلوتر شرح میکنه خود بیان خود بیان سنت و قرآن و حالات کلا مفصل توضیح میده پس بله قرآن و سنت که سنت بیان قرآنه نه بحث دشمنیش نیست دیشون.